Pirmoji kronikų knyga, 17 skyrius. Gyvendamas savo namuose, Dovidas tarė pranašui Natanui, aš gyvenu kedro namuose, o viešpatie sandro skrinę palapinėje. Natanas atsakė Dovidui, daryk visą, kas yra tavo širdyje, nes Dievas yra su tavimi Ta pačią naktį Dievo žodis atėjo Natanui. Eik ir kalbėk mano tarnui Dovidui. Taip sako viešpats. Tu nepastatysi man namų, kuriuose gyvenčiau. Aš negyvenau namuose nuo tos dienos, kai išvedžiau Izraelį iš Egipto iki šios dienos, bet keliavau iš palapinės į palapinę, iš pastogės į pastogę. Ar aš, keliaudamas su Izraeliu, esu sakęs kuriam Izraelio teisėjui, kam paskirdavau ganyti mano tautą, kodėl man nepastatote kedro namų? Sakyk mano tarnui Dovidui, aš tave paėmiau iš ganyklos, nuo avių, kad būtum vadas mano tautai Izraeliui. Aš buvau su tavimi visur, kur tu ėjai, Išnaikinau visus tavo priešus, priešais tave. Tavo vardą padariau garsu, kaip žemės didžiūnų vardą. Aš paskirsiu vietą savo tautai, Izraeliui, ir ją įsodinsiu, kad gyventų savo vietoje ir nebeklajotų, ir nedarybės vaikai jos nespaustų kaip pradžioje. Ir nuo to laiko, kai įsakiau teisėjams valdyti Izraelį, aš pažeminsiu visus tavo priešus. Be to, aš sakau tau, kad viešpats pastatys tau namus. Tavo dienoms pasibaigus, kai tu išeisi pas savo tėvus, aš pakelsiu vieną tavo palikuonį po tavęs iš tavo sūnų ir įtvirtinsiu jo karalystę. Jis pastatys man namus, o aš įtvirtinsiu jo sostą amžiams Aš būsiu jam tėvas, o jis bus man sunus. Mano gailestingumas nepaliks jo, kaip paliko tą, kuris buvo prieš tave. Aš įstatysiu jį savo namuose ir savo karalystėje per amžius. Jo sostas bus amžinas. Visus šiuos žodžius ir regėjimą Natanas persakė Dovidui karalius Dovydas įėjo, atsisėdo viešpaties akivaizdoje ir tarė, kas aš ir mano namai, viešpatė Dieve, kad mane iki čia atvedėjai. Ir tai pasirodė dar per mažą tavo akise, Dieve. Tu kalbėjai apie savo tarno namus tolimoje ateityje ir pasielgiai su manimi kaip su žymiu žmogumi, viešpate Dieve. Kągi daugiau Dovidas gali, tau taip pagerbus tavo tarną, nes tu pažįsti savo tarną. Dėl savo tarno ir pagal savo širdį tu padarei šitą didybę, praneždamas savo tarnui tuos didžius dalykus. Viešpatie, nėra ne vieno tau lygaus ir nėra kito dievo šalia tavęs, kaip mes girdėjome savo ausimis. Ar yra kita tokia tauta ant žemės, kuri prilygtų tavo tautai, Izraeliui, pas kurią Dievas būtų atėjęs išpirkti jos savo ir išgarsinti savo vardą, didingą ir baisų, išvarydamas kitas tautas priešais savo tautą, kurią tu išpirkai iš Egipto vergyjos. Tu viešpatie padarei Izraelį savo tautą visiems laikams ir tapai jos dievu. Dabar viešpatie, tegul tai, ką tu kalbėjai apie savo tarną ir jo namus, būna įtvirtinta amžiams ir padaryk, kaip pasakėjai. Įtvirtink tai, kad tavo vardas būtų aukštinamas per amžius, sakant, kareivijų viešpats yra Izraelio dievas. Tegul tavo tarno Dovido namai būna įtvirtinti tavo akivaizdoje. Tu, Dieve, pasakei savo tarnui, kad pastatysi jam namus, todėl tavo tarnas išdryso savo širdyje melstis tavo akivaizdoje. Viešpatie, tu esi Dievas ir pažadėjai savo tarnui šitą gerovę. Dabar teikis laiminti savo tarno namus, kad jie per amžius būtų tavo akivaizdoje. Nes jeigu tu viešpatie palaimini, tai bus palaiminta amžinai.